Klimaren aldeko borroka lekuko autetxen alde dela ere oiukatu nahi izan dute, larun batuntan angelun biziko kideek luzatu deialdira etorri ziren jendeek, elkarte desberdinak ere hor zirelarik, eliz dile biziko kideak errandaku zer zuten larun bateko elburua. Hemen salatu nahi duguna da em, garaio arloan, eh, Ez da aski egiten klimaren eh, babesteko, eta adibidez uh, tranbidearen uh, obra hainitz izan, eh, izan direla, banan uh, legez kanpo dira, eta ez da fitxik biziklen dako. normalki bada lege bat uh, duena, errepide bat berritzen delaik, uh, bizikleta bideak egin behar direla eta eta ez da. Eta beraz, hola segitzen balin badugu, gauzak okertzen dira eta eta gehiago okertuko direla. Neurriak hartu behar dira, ez da aski eh, eh, hitz egiten eta gauza, eh, gauza politak erraiten, ez da, ez da aski. Uh, ekitzak behar ditugu eta gaur salatzen dugu hemen uh, jauna da angeluko hauzapesa, bera da mugikortasunaren uh, sindikatuaren uh, eh, lehen dakaria, e, e, baina eh, bere uh, errian ere uh, gauzak ez dira eginak uh, alde. Eta entzun dugula ere, tren gero eta gutxiago uh, bat dira, et, onartezina da, onartezina da. Mila berriun pertsona bildu ziren angelun larun batean, bizikluzatu deialdiari erantzunez, baina tartean ere, elkarte eta eragileak, eta hor ziren ere CGTko trenbideetako langileak peio dufo. Bai, etorri gila, zenta guere uh, Uh, eh, Oartzen gira eta bat egiten dugu mobilizazioarekin eta eta baitugu gainera atera bide batzuk hemen eh, lokalki uh, eh, sufreko trenbidea edo garaziko trenbide hori hori uh, berriz antolatuko da bendutiko goiti ez da perfektua baina urratz bat da baina hori globalizazioan egin behar da trenbide guzietan aukera bat emaiteko jendeari ez autoa beti hartzeko eta aukera delarik eh, be, treina hartzeko. Eta orduan eh, helburua hori da eta ez dugu beste autorik gaur egun eta gobernuak beste bide bat hartua du. Eh? Legez eh, ari dira trenbidetikiak esten, hor uh, efek komunikatuko du ondoko bi hasteetan, geltokiak esten, uh, trenbideetako langileen postuak kentzen eta azkenean gero eta tren gutiago, gutiago dira, diakinez Eh, biharko eh, eredua dela treina, orduan eh, beharrezkoa da eta borroka elgarrikin egin beharko dugu ondoko hilabete eta orteetan. Pintaketak egin dituzte bera zangelun, trambusaren bide hortan, legearen aldetik ez zutela errespetatzen txirindulen bidea azpimarratzeko eta erriko etxaren aintzinean ere bizikleta zahar batzu metatu dituzte eortziz txirindula plana elkarte eta eragilen artean azpimarratzeko beraz trenbidetako CGT-ko kideak cartea, elkartea, Surfrider Foundation edota Chirindola El bezalakoak hor ziren.